ez da waiko galtua. Sekulan beno habo sorkuntza bada sibiuan eta da espeita da ezpeita behar bezalako salaik. Azkenian alkarte hanitzek hoi Hatik ez duanokoan ihurke begain hartu sede hoi. Sibioko zoardiak proposatzen du alkartiak juntaditin sede horren unguian eta behar badae sojamini bat e ezai. Milou Castan alkarteko lehendakaia. Oui, bon, ben, j'ai demandé si l'Assemblée validait cette démarche. Galtegin dute biltzar nausian ados zienez desmartxaekin, eta adostasuna emanik izan da. Gue ideia da, egiazko salabaten beharra bada sibioan eta denak biltzen balin bagia, sede horren unguian heltzen ahalgia. Horta heltzeko, behar dugu sensibilizatze kampaina bat jaman alkarte gusietan hau dela alkarte somaitetan bada soja mini bat, ahalbadie soja ezartene, heltzen ahalgia. Gio, sibioko hautetxiak bildu behar dutugu eta er Nous, on veut être quelque part les détonateurs et on est prêt à mettre un peu d'argent sur la table. Voilà. Voilà l'idée, avoir une vraie salle de spectacle en Soule. Eran bezala gutu matigoriko zaie eta rapostien abea Euskal Alkargoaie galtua eginen zaio. Bestalde, Sibioko zoardiak bilan oso huna egindu oiergiko kuntian ikusgariaz. Hiualdiz emanik izan da eta denetan salak betedia. Azken emanaldi bate izanen da, setemean hogeita sortzian, oiergiko trinketian. Ikusgarri hori esker indar berri bat hartzen du alkartiak eta sediake baduti ondok urte entzat. Hala nula, dagun urtian, berrogei urte eginen du etxahun iruri zentuzela eta apila hogeita hamarian omenaldi bat eginen zaio.